dawa الدعوة إلى subhanahu سبحانه وتعالى فيما يتعلق بموضوعها katika yale yanayohusiana na maudhui ya kile ambacho unachokilingania wa wasilatiha na zile njia zake masailu da'wa ambazo ni maarufu zipatikane katika jambo lako la da'wa kadhalika uslub wa uslubiha na uslubu wa dawa hikma iingie katika ule uslubu wa waktiha na wakati wa dawa hikma iingie ifanye kazi hapo unapowalingania watu lazima waangalie hali zao wamechoka muda huu ni muda gani muda wa chakula saa saba saa nane saa tisa akili ishahama ili wapumzishe uslub na uslubu wa kuongea na wanafunzi na uslubu wa kuongea na awamu nas na uslubu watu ni wafanyabiashara wafanya kazi wana uslubu wao wasaili ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam kama tukavyoeleza baadhi yake kutokana na muda alikuwa akiwafundisha masahaba kwa vitendo wasaili dawa zile njia ambazo wanatakiwa wazipitie katika kuwalingania watu ambapo tukiwa tutapata haya ambayo tuliyoyaeleza katika dawa zetu basi ni lazima wale ambao tunawalingania wataathirika na dawa yetu na lengo si tamfiri lengo si kuwakimbiza watu lengo ni kuwavuta lengo ni kuwavuna waweze kuingia katika uislamu waweze kuifahamu manhaji salafi waweze kufahamu muharamati na waziache waweze kufahamu bid'a bid'ati waziache wa ma ashbaha dhalik sasa ni nini atharu da'wa ambazo zinapatikana kwa hikma ma atharu da'watu bilhikma au ma atharu da'wati bilhikma ni athari zipi zinazopatikana katika dawa kwa sababu ya mtu tu kulingania watu kwa hikma kwanza kabisa ukiwalingania watu kwa hikma athari ya kwanza wewe unakuwa umemuiga mtume sallallahu alaihi wasallam sababu kuna watu ukiwaambia hikima katika dawa anaona kama vile unamrudisha nyuma kwenye dawa yake kwamba ashafika mbele na ameshachanganya alafu unamshika shati au unamshika kanzu usiende mbele na wakitafsiri neno hili kana kwamba ni kuogopa au kuingiza udhaifu katika nafsi ya dai la miongoni mwa athari za dawa kulingania watu katika hikma athari ya kwanza wewe unakuwa umemwiga mtume sallallahu alaihi wasallam sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira Aya hii ni dalili tosha inayotuonyesha umuhimu wa kumfuata Mtume sallallahu kwamba imekuwa kwenu nyinyi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama ndiyo kiigizo kilichokuwa kizuri, mnatakiwa muige kwa yoyote anayemtarajia Allah subhanahu wa ta'ala kukutana naye siku ya kiyama na anayetaraji kufufuliwa siku ya kiyama na akalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala wa dhakara Allah kathira na akamtaja Allah kwa wingi sasa Allah subhanahu wa ta'ala anamuamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam akimwambia kul hadhihi sabili sema hii ndiyo njia yangu anawaambia kina nani anawaambia masahaba ad'u ila Allah nalingania watu na ninawaita watu kwa Allah ala basiratin kwa uoni ujuzi utulivu kwa kila aina ya zile njia alizozitumia mtume sallallahu alaihi wasallama eh? na sisi, na sisi tunatakiwa tutumie njia hizo ana wamanitabani mimi na wale watakaonifuata wa subhanallahi wa maana minal mushrikin ametakasika Allah na mimi si katika wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala athari za dawa ukifanya eh, katika athari za hikma katika dawa ukitumia hikma katika dawa unakuwa umemuiga Rasul sallam na dawa yako inakuwa ni dawa yenye matunda yaliyokuwa mazuri tena matunda ya haraka katika athari zake ni assalamatu min alkhata kusalimika na makosa assalamatu min alkhata'i mtu aliyekuwa analingania kwa hikma ni tofauti kabisa na yule ambaye anayelingania bila hikma ambaye anawavumilia wale anaowalingania anawasikiliza kwanza ahyana hana cha kuwajibu anatoka anakwenda kupumzisha kichwa anawasiliana na maduati wenzake anaomba uzoefu wao katika lile jambo mtu huyu hata kama atakosea sababu dai sio maasum lakini atasalimika na makosa mengi katika hiyo dawa yake lakini dawa pia itakuwa ni yenye kusonga mbele na kufanikiwa kwa haraka katika athari pia alismatu min ad-dalal chaikushwa na kupotea wengi katika maduati na baadhi ya mashekhe walio katika jada katika manhaj wamedondoka na wamepotea wale wamepotea katika saha ya dawa ukichunguza na kufuatilia historia ni kukosa hikma katika dawa zao na atasarru kuwa na haraka mwanzoni akaonekana yupo katika sawa sawa katika sawabu akapata kundi kubwa la watu tulabi na ilmu shabab wakamsherehekea lakini baadaye mwisho wake ikawa ni kupotea shida na tatizo ni adamu hikma fi da'watihi kutokuwepo na hikma kutokutumia elimu na akili vizuri katika jambo hilo ambalo alilokuwa analifanya katika kazi yake ya dawa athari ya nne kwamba jambo la hikma katika dawa hiya an-nas nnas hikmatu fi dawa istijabati an-nas hikma katika dawa ni chombo ambacho kinachopelekea watu kuikubali hiyo dawa ni chombo ambacho kinachopelekea watu kuikubali hiyo dawa hata kama watu utakuwa nao wanaweza wakawa na wewe kwa sababu tu wanaipenda ile haki ambayo unayosema lakini hayana mtu anaweza akawa katika haki akawasukuza watu kwenye ile haki kwa sababu ya kosa hikma akawaweka mbali watu na haki kwa sababu ya kosa njia ya kuwavuta wale watu katika katika ile haki kwa sababu ni kosa hikma na nimenukuu baadhi ya mawaqifu min alhikmati fi dawa baadhi ya matukio na misimamo ya iliyotokana na hikma katika katika dawa ambayo athari yake tutakuja kuiona baada ya kusoma almawqifu alawal mawqifu ya kwanza ما ورد في مسند الإمام أحمد عن أبي أمامة أن فتى من قريش أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذن لي في الزنا فأقبل القوم عليه وزجروه فقالوا مه مه فقال أدنه فدنا منه قريبا imekuja katika Musa Imam Ahmad hadithi ya Abi Umama kuna kijana katika quraish alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ewe Rasulullah naomba unipe idhini nikazini jambo hili ni zito simama hapa mwanafunzi anamwomba shekhe wetu shekhe abdurauf al-Munawi shekhe nakuomba idhini nikazini nyote mtataka ku kamata na kumtoa nje ya msikiti alaysa kadhalika kweli masahaba waliokuwa pembezoni kuja katika hadithi fa aqbala alaihi alayhi wasajaruhu watu wakamgeukia na wakamkemea akasema mahma bimaana ufi kaa kimya kaa kimya hayo maneno maneno ya kifidhuli hayasemwi ndani ya vituo vya dini kama hivi wala hayasemwi ndani ya misikiti nyumba za Allah tukufu kwa hakika wamekengeuka Mtume swalla sallam hakusema kitu faqala udhu sogea njoo karibu alala mfukuze akasema joo sogea hapa fadana minhu qariban akasogea karibu na mtume kisha mtume saa salam akaanza kumnakish anamnakish ili amfikishe katika nukta ya kumvuna kumtoa kwenye fikra za uchafu wa zinaa karamakum llahu wa kumleta katika jambo la kheri jambo zuri akamuuliza atuhibuhu liummik hivi jambo hili unalipenda afanyiwe mama yako qala la wallah jaalani llahu fidak nasema hapana allah anifanye aifanye nafsi yangu kuwa fidia kwako maneno alikuwa akisema sana Waarabu. Anakuja katika hadithi nyingi maneno ya khair, si kiapo. Qala wala nnasu yuhibbunahu liummahatihi, basi wala watu hawapendi jambo hili lifanywe kwa mama zao o, kwa sababu ukifanya tendo hili kwa asiyekuwa mama yako basi atakuwa nani atakuwa mama wa mtu mwingine alipomfikisha hapo akamuuliza tena qala tuhibbuhu libnatik je unanipenda jambo hili kwa binti yako qala la wallahi ya rasulullah ja'alani allah fidak qala ala an-nas yuhibbunahu Mtume salama akamjibu akamwambia, pia watu hawapendi jambo hili, fanya kwa binti zao. Qala afatuhibbuhu li ukhtik, je, unalipenda jambo hili fanyiwe dada yako? Qala la wallahi ya Rasulullah, jaalani llahu fila, akataa hapana, ewe mjumbe wa Allah, Allah aifanye nafsi yangu kuwa fidia kwako. Qala wala nas yuhibbunahu li akhawatihim, Mtume salama akamwambia pia watu pia hawapendi jambo hili kwa dada zao na kufanya jambo hili kwa dada mwingine na atakasirika kama jinsi ambavyo wewe ukilisikia kwa dada yako utakasirika qala li liammatik akasema je unalipenda jambo hili kwa mama yako mdogo au unalipenda jambo hili kwa shangazi yako makhala au amekuja katika kalafu unalipenda jambo hili kwa shangazi yako kala la wallahi ya rasulullah ja'alani minallahu fidaka walan qala wala an-nas yuhibbunahu li'ammatihim qala tuhibbuhu li khalatik qala la wallahi ya rasulullah ja'alani minallahu fidaka qala wala an-nas yuhibbunahu li khalatihim kama sallallahu alayhi wasallam alipomaliza قال فوضع يده عليه كيش أكاكا كنواك جوا كيشوشاك كيش أكامون بيا دوا اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه na hii ndo mahalu shahid neno ni zito lililoshangaza watu wote ililowahofisha watu na kumkemea yule aliyetamka neno hilo lakini mtume saa salama kampeleka mpaka mwisho kisha akamwongezea na zawadi zawadi ambayo alitakiwa awape wale ambao waliomkemea lakini kampa aliyekosea kampa aliyekosea kaambia e eh, hey, Allah msamehe dhambi zake usafishe moyo wake na uhifadhi utupu wake au uhifadhi utupu wake qal falam yakun ba'da dhalika alfata yaltafitu ila shay dua ya mtume sallallahu alayhi imekubaliwa yule kijana moyo wake ukatulia ule wasiwasi wa kufikiria shahawati matamanio ya haram kama zina na mfano wake yote yakaondoka katika moyo wake tunapata nini tunastafidi nini katika hadithi hii Mtume sallam ametumia njia mbadala kwa hikma ambayo njia hiyo inapatikana katika maana yetu ile ya hikma isabatu alhaq bililmi wa wala akla hapo akatumia nini mtume saa salam akatumia akili alikuwa anafanya naye hiwaru laqli mazungumzo mjadala wa kiakili ni kweli hakuna hata mmoja ambaye anapenda uchafu afanyiwa mali dada yake shangazi yake binti yake mama yake mkubwa au mama yake mdogo katika watu wa nyumbani kwake akili nakataa fitra nakataa hili hata angekuwa kwa Muislamu hakuna anayeridhia Nukta ya pili ambayo tunastafidi katika hadithi hii ambayo tumia Mtume sallam arifku bilmaduu mad'u, upole kwa yule anayemlingania. Na imekuja katika hadithi al-A'rab ambaye alisaidia haja ndogo msikitini Mtume sallama watu walipotaka kumvamia na kumpiga kabla bado hajamaliza haja yake aliwaambia nini? Da'uhu wa ariku ala baulihi dhanuba limai. Wanachuoni wana sharh ndefu sana katika katika hadithi hii mpaka katika upande wa afya. Nasema lau kama wangeendelea kufanya hivi yule bwana angebaki mgonjwa kwa sababu mtu akiwa ajisaidie haja ndogo itakuwa ishe haijaisha imekatwa kisha yuko na kipondo hii katika upande wa najasa ile haja ndogo pale ilipobaki ni sehemu ndogo wangekimbizana mle msikiti mzima ungechafuka mtume saleh ambayo amebebwa na nini na dawa ya hikma rizqu bil madhu huyo kijana lau kama mtume angekaa kimya akawaacha wale watu angepona asingepona lakini pili angeondoka mzima hata kama angepona angefanya yale mambo kule na angeathiri watu wengi ndichafua umma ma ila dhalika jambo la tatu katika faida ya hadithi hii au kisa hiki ni taanisu huwa ulfatu Mtume sallallahu namna gani alikuwa anamlewaza yule kijana na kumwambia kwa upole na kijana yule akawa anamsikiliza mtume sallallahu alaihi wasallam na kumjibu lau kama mtume sallallahu alaihi wasallam asingitumia ile ulfa katika kumeleza na kumfafanulia kumfanya naye hiwari wala kuna baadhi ya vitu kichwani visingeingia angehisi kwamba amezuiliwa kuingia katika kile anachokitaka bila ya hujja ambazo ni zenye kumkinaisha Mtume swalla salama alimwita ambaye mwanzo mwacheni nasogea ni uns sehemu ambapo watu wanataka kukuvamia alafu wamesimamishwa kisha yule anayekuokoa akakusogeza karibu kuna mtu anavuta sigara akifika hapo msikitini eh watu wanakim swala ile anaiwasha cha ah, anavuta hatoshikagi na moja abidi akifute kama tatu ndio anaingia kusali muumini ninasikia harufu nakereka kwanza na sigara lakini kwa nini aje avutie sigara msikitini nini hukumu ya mtu huyu rajulun ami hana hana ajualo azuiliwe la ashukuliwe aweke pembeni afahamishwe ubaya wa sigara la kwanza lakini afahamishwe sigara hiyo hiyo madhara yake kwa wale ambao hawaivuti na hasatan akiwa katika mstari katika safu wazuri watu wa pembeni afahamishwe umuhimu wa yale anayoyasema Qur'ani eh fil adhkari anazitoa anazitoa wapi na wakati huo huo anakuwa ametoka kufanya nini sababu mtasijara wanafahamu kwamba sijara ni kitu kibaya na ni kitu kichafu na kina madhara kiwafahamishe mfundishe wakati huo akiwa anafanyaje akiwa nyumbani la haja sana akishafahamu tutakuwa tayari tumesha shambona huyu ni mfano tu ambao nime nimeuleta ili kuweza kuunganisha na kile ambacho kilichofanyika. Kadhalika, kuna baadhi ya watu wanavaa fulana zenye maandishi, wenyewe mao zenye, zenye, zenye picha. Pia ni watu ambao wanatakiwa wafahamishwe, wafundishwe lilati hiya ahsan na mfano wake. Hii katika faida za kisahihi cha hadithi hii pia ni addu'a lahu. Salama alimwombea dua yule yule kijana akasema Allahumma ighfir dhanba wa tahhir qalba wa hassin farjahu hii ni mawqifu ya kwanza katika mawqif za hikma ambayo tumeona katika hadithi kwa ujumla Mtume salama ametumia hikma wakati anamlingania yule kijana الموقف الثاني من مواقف الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى ما ورد في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثق لأمياه وما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني إلى آخر الحديث حديث inapatikana katika صحيح مسلم حديث يا صحابي جليل معاوية ibn al-Hakam As-Sulami anaelezea anasema, siku moja mimi nilikuwa naswali pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha atasa rajulu min al alqaum, mara katika wale tuliokuwa nao ndani ya sala mmoja wetu alitoa chafya. Fakultu yarhamukallah, yani akasema kwa sauti yarhamukallah, Allah akurehemu. Faramani al-qaum bi biabsarihim, watu wakanitupia macho yao yani waliniangalia ni kijicho cha kunikataza fakultu wasuq la umma yako nikashtuka nikasema eh mama yangu amenikosa maneno ya kiarabu mashuhuri thaklatka ummu wasuq la umma ya mama yangu amenikosa ma nimeangamia mimi wa masha'anukum tanzuruna ilayya kisha akasema tena kuwaambia kwa sauti ndani ya sala na nini nini mbona mnaniangalia masahaba kazidi kupata tabu huyu bwana haelewi fajalu yadribuna biaidihim ala afkhadihim wakawa wanapiga kwa mikono yao kwenye mapaja yao akawa amewaangalia kuja katika sunna ni piga makofi kwa wanawake na wanamume kusema subhanallah sindio ndio eh, lakini baadhi ya ulama hadithi hii wanafanyia tahawili wanasema inawezekana ile hukumu ya kusema subhanallah imekuja baada ya tukio hili kwa masahaba hawakuwa wanajua nini wafanye linapokuwa limetokea jambo jambo kama hili ala kulli hal anasema falamma raaituhum ni nilipowaona nikagundua kwamba wananikalisha kimya wananyamazisha basi lakini sakatu nikanyamaza falamma salla rasulullah sallallahu alayhi wasallam na hapa ndio mahali shahid fabi abi huwa wa ummi ma raaytu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsana halo shahid Muawiya anasema mimi sijawahi kuona mwalimu kabla yake wala baada yake ambaye ni mzuri kuliko mtume sallallahu alaihi wasallam katika ufundishaji urekebishaji ueleweshaji fa wallahi ma qaharani wala darabani namwapa Allah kwa tukio lile lote ambalo lililokuwa likiendelea naenda alikuwa akiswalisha anasikia yote ambayo yanaendelea na sauti alikuwa akisikia ni yangu hakunigombeza wala hakunipiga wala shatamani wala hakunitukana Mtume sallallahu alaihi wasallam bali alichokisema Mtume sallama قال ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس katika sala hii haifai ndani yake mtu kuingiza maneno sa maneno ya nje inama huwa tasbihu takbiru wa qira'atul quran ndani ya sala kuna tasbihi na takbir na kusoma quran au kama qala alayhi salatu wassalam hii ni maukifu ya pili ya kisa hichi cha muawiya bin hakam sulami hii ni Wajawema Online TV. Online TV. Ha hapa ni elimu tu.